Awit, Kabanata, Isandaan at Labing Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Ang taga-Israel, bayaang sabihit, kanilang ihayag. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Kayong mga pari ng Diyos na si Yahweh, bayaang magsaysay. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Lahat ng may takot kay Yahweh dapat magpahayag, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Nang ako'y magipit, ang Diyos na si Yahweh ay aking tinawag. Sinagot ni Yakot, kanyang iniligtas kung itong si Yahweh ang aking kasama at laging kapiling, walang pagkatakot sa aking darating. Si Yahweh ang siyang sa aki tumutulong laban sa kaaway. Malulupig sila't aking mamamasdan. Higit na mabuti na doon kay Yahweh magtiwala ako kaysa panaligan yaong mga tao. Higit ngang mabuting ang pagtitiwalay kay Yahweh ibigay kaysa pamunuan ang ating asahan. Sa aking paligid, laging gumagala ang mga kaaway. Winasak ko sila at lakas ni Yahweh ang naging patnubay. Kahit saang dako ako naroroon, ay nakapaligid winasak ko sila sapagkat si Yahweh ay nasa aking panig. Ang katulad nila ay mga bubuyog na sumasalakay, dagli ang nasunog sa apoy na darang. Winasak ko sila sapagkat si Yahweh ang aking sanggalang. Sinalakay ako't halos magtagumpay ang mga kaaway, subalit si Yahweh ako'y tinutulungan. Si Yahweh ang lakas ko't kapangyarihan. Siya ang sa aki nagdulot ng kaligtasan. Dinggin ang masayang sigawan sa tolda ng mga hinirang. Si Yahweh ay siyang lakas na patnubay. Ang lakas ni Yahweh ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing hindi mamamatay. Ako ay mabubuhay. Ang gawa ni Yahweh taos sa aking puso na isasalaysay. Pinagdusa ako at pinarusahan ng labis at labis, ngunit ang buhay ko'y di niya pinatid. Ang mga pintuan ng banal na templo'y inyo ngayong buksan? Ako ay papasok at itong si Yahweh ay papupurihan. Pasukan ni Yahweh ang pintuang ito. Tanging makakapasok ay matuwid na tao. Aking pinupuri, ikaw o Yahweh, yamang pinakinggan, dininig mo ako't pinapagtagumpay. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulugan. Ginawa ito ni Yahweh at ito'y kahangahangang pagmasdan. O kahangahanga ang araw na itong si Yahweh ang nagbigay, tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Kami ay iligtas, tubusin mo, Yahweh, kami ay iligtas at pagtagumpayin sa layunit hangad. Pinagpala ang dumarating sa pangalan ni Yahweh. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Si Yahweh ang Diyos, pagkabuti niya sa mga hinirang tayo ay magdala ng sanga ng kahoy, simulang magdiwang at tayo'y lumapit sa dambanang banal. Ikaw ay aking Diyos, kaya naman ako'y nagpapasalamat. Ang pagkadakila mo ay ihahayag. O pasalamatan ang Diyos na si Yahweh, pagkat siya'y mabuti, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman.